либонь уже востаннє, поставило перед ним дилему або, або кинути все, знайти ніну, виблагати прощення, піти з нею на осліп, не думаючи про прірву часу, про те, що станеться завтра. Останній шанс. Так, після Ніни в нього вже не буде нікого. І літа беруть своє. І іншої ні непевне таки нема на світі. Або, або, бути чи не бути. В юності шафран мріяв зіграти Гамлета. Тоді не грав і не зумів би зіграти, бо що він тямив у філософських альтернативах. Тепер зумів би подужати заповітну роль. Та вже пізно сиві скроні, зморшки на обличчі, черевце. Тож нема чого клеїти дурня. Нема чого виставляти себе на посміховисько. Яке до біса або або. Ніна прожене його нещадно і глузливо. Адже за ці кілька місяців вона перетворилася з довірливого дівчати на мудру, досвідчену, вродливу жінку, що добре знає собі ціну. До того ж стала визнаною актрисою. Посвистом підкликав Урана. Натримуваний собака слухняно підставив шию підповідець. Прощай, Ніно, прощайте принадні, але нездійсненні мрії. Отак то, мамо. Андрій Степанович нарешті зібрався з силами і розповів матері про нінен намір покинути Київ. Галина Федотівна вислухала повідомлення сина навдивовижу спокійно. Андрій єдина її дитина, що залишилася в живих, і вона думала зараз тільки про нього. Новина не застала стару зненацька. За час перебування невістки в Москві свекруха багато чого перебрала в думках. Думки й передчуття підказували їй і таку можливість. Андрій змовк. Треба йому допомогти, підтримати. Але всі слова здавались їй непереконливими. Отак то, мамо, повторив Андрій і підвівся. Головне не тішити себе ілюзіями. Ніна ну, вступила в інший світ, у якому нема місця ні мені, ні тобі, ні нашим свідкам. Це треба усвідомити раз і назавжди. І керуватися тільки цим. Інакше він гірко махнув рукою. Галина Федотівна розуміла, що означало те інакше постійну тривогу, марудне чекання звісток, віру в невіру, ревнощі, розпач. Ні, ні, тільки не це. Від такого катування можна знесилитись, занапастити себе, вчинити непоправне. Ось що, сину. Вона мене старенький ситцевий фартух порепаними вузлуватими пальцями хай собі їде з Богом. Її вже ніщо не втримає, а ти забудь, якщо зможеш. Людина, мама, може все. Він стоїть посеред кухні, головою майже торкаючись стелі, і, здається, тому й сутулиться, що боїться зачепити маківкою сволок. Таня пішла до школи. Наталка бавиться в своєму ліжку, зібравши докупи всю сім'ю. Баба стежить за нею через відчинені двері. Ця необхідність бачити те, що робиться в дитячому ліжку, дещо розсіває її увагу. Вона не може цілком зосередитись на Андрієвій напасті і боїться, що син запримітить це і розгнівається на неї. Проте себе за це не картає, бо ж ніяка її зосередженість, ніяка увага все одно не допоможуть знайти вихід із безвиході. Це прекрасно розуміє Андрій. Він і гадки не має сердитись на матір. Думає про інше. Учора Ніна вернулась додому пізно, пояснивши, що ходила в театр. Сьогодні рано зникла з дому, сказавши, що йде в студентський гуртожиток попрощатися з подругами. Але хіба він знає, де вона була, де вона є, що з нею? Знаю, що думати про це не слід, але не думати не може від різних припущень. У нього стискаються кулаки і біліють губи. Ні. Сьогодні ввечері Ніна сяде в поїзд і всьому кінець, остаточно і безповоротно. Така була єдина рада. Нічого іншого не придумали ні мати, ні син. Замовили таксі на восьму годину вечора. Ніна повернулася з міста пів на восьму. Речі давно спаковано, і вона, либонь, навмисно не хотіла перебувати дома в ці останні невеселі для всіх хвилини. Власне, вона вже не належала ні цьому дому, ні цій родині, дико, неймовірно, але факт струна обірвалася, скрипка заніміла. Перед від'їздом на вокзал Ніна заплакала. Ніхто не дорікав їй, навіть подумки. Всі розуміли, що вона мусить іти своїм шляхом що, з'єднуючи долю з пересічним лікарем, дівчина не знала і не могла знати, як надалі складеться її життя буття. І все ж Ніна відчувала якусь неясну.